En tant que musulman, je me sens obligé de me trouver une arme et de me diriger vers mes ennemis à qui je vais infliger une vraie punition jusqu'à les affliger. En tant que musulman, je me sens obligé de me trouver une arme et de me diriger vers mes ennemis à qui je vais infliger une vraie punition jusqu'à les affliger. En tant que musulman, je me sens obligé de piéger ma valise et de me diriger vers mes ennemis à qui je vais infliger une vraie punition jusqu'à les affliger. Oh vous les musulmans, il faut se réveiller. Il est temps pour les cris criminels d'être effrayés. Partout où vous les trouvez, vous les assaillez, les tourmenter, il est temps pour eux de payer. Oh vous les musulmans, il faut se réveiller, il est temps pour les cris criminels d'être effrayés effrayé. Partout où vous les trouvez, vous les assaillez, les tourmentez, il est temps pour eux de payer. En tant que musulman, je me sens obligé d'affûter un couteau et de me diriger vers mes ennemis à qui je vais infliger une vraie punition jusqu'à les affliger. En tant que en tant que musulman, je me sens obligé d'affûter un couteau et de me diriger vers mes ennemis à qui je vais infliger une vraie punition jusqu'à les affliger.